Aitze Arbonako uh, ikastolaren uh, sortzea ipatu zen uh, eh, dolaguti uh, erri urratzen eta hori uh, aipatzeko gurekin uh, bat labat guraso izanen dena. Egunon? Egunon. Ba, aspaldiko afera da, el bataian uh, ibilizizte ikastola hori lortzeko eginen da, hori egiten alda? <laughs> bai, hori egiten aldugu, bai ofizialki, uh, eldu den hilailean uh, abiatuko da abentura hori Arbona eta aitzen. Hala, bai, eh, izan, da, izan dira borroka batzuk, eh, hori uh, lurtzeko, eta oino izango dira borroka batzuk. Baina uh, eh, lentasuna da irekitzea, hastea, abentura, eta gero pausoz pauso antzinatuko gira. Horan, haetzen edo arbonan, zelan da? Normalki, elduden ilailan hasiko da arbonan. Mm, zenbat aurrekin? Uh, duan ilailan badila deia lau izena, eta alduden urtarrian bertze bi, orduan eh, sei eh, aurrekin seo askia hasiko da. Baina pentsatzen algu ere eh, be, tokia finkatua izan delaik eta publizitate kakotzen artean eginen dugulaik bertze batzuk agertuko direla, xarri. Hori da, hori baita galdera nagusia, nun horrendik e, zuzenki, nun kokatuko den ikastola hori e, ez dakizue urki? Ez dakizue seurki, ez, izan ditugu uh, proposamen uh, zonbaitzuk argonalen aldetik, eh, aetzelen aldetik ere bai, baina ez da ezer finkaturik eh, mentuko zilailako. Eta bagenituen eh, lau hilabete, lehengo lau hilabete horiek betetzeko eta buraso batek aukela du bere, bere etxean zerbait egiteko, orduan arbonan hasiko da, bedelen lau hilabeten dako, baina hor, aligila biatzen edo lur bat, aljeko batzuen ezartzeko, edo ere etxe bat alokatzeko, bederen uh, eh, ilurten dako arbonan eta etzenen artean. Hori finkatzeko, ba, baduzue erriko etxen sustengoa, uzapetzena edo komplikatua da hori plantan ezartzeko? Ba, erran ezakegu bai eh, komplikatuak dilelak eh, ahremanak hau zapezekin, bi hau Ahremanak baitugu, deia duela helabete batzuk bildu ginen arbonan eta etzen. Gaia hasi zen Be, aletik, 2008an, ez baina trompatzen, hau eh, uh, zapezak uh, eh, sehaskai daitu zuen, proposamen bat egiteko, zen buruan du eskola publiko berri bat eraikitzea, eta orduan egungo eskola publikoan naizion uh, eh, tarte bat utzi uh, sehaskari. Hala, geroztik, haetzen aletik, 2008ko giantzetan uste dut, uh, Elizaldek erran azuen ofizialki nahizuela ikastola bat haetzen. Orduan, uh, denak harrapatuak izan eta lehenik uh, bai, arbonako hau zapeza. Orduan belaletik errantzuen bere buruari, bertze norbaiteri aipatu gabe eta batez ere saskari aipatu gabe. Errantzuen, bon, beha, etzen egiten dute, orduan nire plana be, bertan bera uzten dut eta aldatuko dut nire proiektua eta sarraziko dut orzandegi bat eh, egungo eskola publikoan. Gero gulaletik asingien biltzen eta orduan joan ginen eh, aetzeko riko gaia gai aipatzeko bai hausa uh, eta gehien gorekin, orduan bildu ginen, sehaska, errikoetxea eh, eta buraso batzuk. Eta kristona okera bat dugu eskolak eh, eskola publikoan sartzeko. Baina eh, haetzeko gehiengoak, ez bakarik hausa bezak, gehiengoak denak barne dilerako, badute balintza bat eta haien balintza da lehen mailatik hastea. Orduan, bon, ados, lehen maidatik astea, guk uh, galdegin, galdegin genien, uh, eh, menola eginen duzue, ze aurrekin hasiko ziste, az, balin bada aur batekin hasteko ez du balio eh, hori gitzia, eta bertze ikastolan diren deia arbonajak eta ez estarrak, ez dira itzuliko aetzelat zuen plazeren dako. Da ez dugu antzi behar histori honetan lehentasuna dira aujak eta euskara. Aurrak asiak dira, lehen malen direnak dira ongi asiak dira, baituzte haien lagunak, baituzte haien tokiak eginak ikastoletan, eta ez diegu hori inpusatuko guk bulasuek uh, eh, gure plazeran zat edo edera. Mm. Mementuko plana hasteko, janduzun bezala, hor irailetik goiti, norbaiten etxean egonen dira? Hori da, norbaiten etxean, arbonan bai eh, lantegi hoi batean, bai ditugu berroita mar metro karatua uste dut, komunekin eta bar, orduan, anasiko gila bertze zerbait atseman arte, eta sur gila bertze zerbait atxemen dugu. Saatzen gila ara ere berriz uh, ahetzeko hau zapezarekin uh, eh, topo egitea. Saaskak dara matza bi haste uste dut uh, baina ez du erantzuten. Zuen ahetzen, bai, erraiten duen bezala, eskola publikoan badila gela batzuk libre eta aile hartzeko ere handi on bat ere kampuan libre. Eta bisita horien egin genuen, eta etzeko gauzapesak prez da hoi dena eskari ustea. E, eh, belaletik eraman du lan bat, eh, rektoralekin, prefetarekin, hor diakiteko posibe denez eskola publikoan eh, partekatzea hor eskarekin eh, eta bar, bon, dena da egin dugu bisita, dena, dena egokia amaik astola baten dako, baina ba, badu bele balintza. Orduan guk proposatzen saatu gila, proposatzen edo galde egiten jogu favore bat, bai lehen maila eginen jogula, baina hori ilurten buruan. Elaman behar diogu belaunaldi berri bat. Eta horretarako badira amaik astolako ilu lehen urte horiek betetzeko. Orduan favore da, hastea gaurdanik ahetzen ilu urtez eta ilu urte horien buruan izan du lehen maila ahetzen. Gelo, xaskaren eh, aldetik burua, buruan zer dugun, zer duten. Da, arbonan ere proiektu berri hori da, beraz izan da berriz hilu buruan aukera bat be, bat egiteko egongo eskola publikoan. Bixita egina izan da eta bar, adostu dira, hola, orduan badira engaiamenduak eh, erriko etxeko en aldetik, baina engaiamenduak ez dira idatziak nubait, bakarrik hitzak dire, Orduan, eh, bakigu ba, hitzekin eh, ze gerta daiteken. Guk eh, erabaki dugu bulaso alnaldetik, eh? ez sobela eta antzina edoitea, zen hemen gira gu, aurrak parean ditugu, bulasoak motivatuak. Orduan, ez du behar beti bai, ibil urten buruan, bi urten buruan ez dakitzer, eta azken finean gauzak ez dira neoiz egiten batzutan. Batzutan bai, batzutan ez, baina guk hemen gila, parean gila motivatuak, orduan bildu gila, antolatu gila eta hasiko gila ilailatik ila goiti arbonan. Era kasle bat duzte, horrek? Bai, Saskak askak digu, eh, era kasle bat zen dugula, eh, hasi beharko dugula eh, langile baten hatse maiteko. Ez izte beldur, jamar da, urbil baduzuela duzuela bidarteko ikastola, aurrak era kartzeko beldurik ez duzue? Ez, ez, ez, ez dugu beldurik, ez. Beti danik ez da eta arbonarendako ikastolak izan dira hasteko miarritzen, gero izan da aukera bidarten, basu hola, baina ikusten dugu ere eh, hor miarritzeko abetea dela, bidarteko ere oabia ikastola betetzela doala nahiko fite, basu eta angoitzen ere dakigu handitzela doa zen bete-betea zen, eta arbonar eta ez da kopurua gero handiagoa da ikastoletan orduan. Ikastola bat, eh, herri bat ikastola bat, mementuko zasten gira arbonakoekin, Hor, uh, biltzen gila, uh, ere bi errien artean izan dira, badila taldeak oino, uh, bai uh, kilolan, futbolean, pilotan, danzan dena elkarrekin egiten dute, orduan guk segituko dugu be, ikastorekin uh, batera egitea, batera egiten uh, arbonarekin. Arbona eta etzeko ikastola alduden euh, sartzean, idekiko dela milesker jamuntzola bat. Milesker zuri.